یه نکته دیگه حضور فیزیکی و فکری در مسائل عمومی کشور از سوی مجموعه دانشجویی حتما لازمه هم حضور فکری با همین رسانه های دانشجویی با اجتماعات دانشجویی با اظهاراتی که کردید با اظهاراتی اینجا و همسال اینجا ممکنه بکنید در وزارت های مربوط اگر اهل اقتصادی به دستگاه اقتصادی اگر اهل مسائل فرهنگی هستید به دستگاه فرهنگی نامه بنویسید از کنم که پیشنهاد بدید نظر بدید اعلام موضع بکنید اینا حضور فکری و بعد حضور فیزیکی گاهی در یک اجتماعی باید شرکت کنید من به هیچ وجه نفی نمی کنم و رد نمی کنم بلکه تعیید می برخی از اشتباهات دانشجویی رو که درباره مسائل گوناگون بحث کنیم مسائل بهره یا چیزای دیگه وجود داره البته با تندروی در این اجتماعات مخالف با عمل نسنجیده در این اجتماعات مخالف با تصمیمگیری های غلط که ممکن از گروه طرف چند نفر انجام میده و در اون بحبوه احساسات ناگهان مثلا فرض کنید که حمایت جمع واقع بشه با این آدم به موافق نیستم حالا راه چیه چجور می شود من گمان میکنم اگر مجموعه دانشجویی یک کانون تصمیم به اقدام داشته باشند کانون یا کانونهایی داشته باشند برای اینکه بر مسائل گوناگون فکر کنن تصمیم بگیرن مفصل و اقدام کردم حالا مثلا فرض کنید در سر فلان قضیه که چند تا مثال جو الان زدم دانشجوها چکار کنن خوبه اینو بشینن یک گروه نخبهای رتبهای مسئولی فکر کنن و به صورت مطلق المعال در بین مجموعه دانشجوی واضح بشه که اگر کسی تخطی کرد زیادی زیاده روی کرد از آنچه که قرار شده مشخص بشه مربوط به تصمیم دانشجوها و جریان دانشجویی نیست